ավելորդ քաշ, ունեի ինքնավստահության պակաս, պահարանս խառնաշփոթ վիճակում էր, կարծես ամեն ինչ ունեի ու միևնույն ժամանակ ոչինչ չունեի, ոչինչ կարգավորված չէր։ Մտածեցի լավ կլինի միանալ այնպիսի հարթակի, որտեղ կօգնեն կանանց պահարանի, հագուստի հարցում, խնամքի հարցում ու անպայման ուզում էի, որ հայկական հարթակ լիներ, այդպեսին չկար։ Կային տարբեր խմբեր, որոնք ունեին բազմաթիվ ուղղվածություններ, ինձ դա չէր հետաքրքրում ու այդպես որոշեցին ես եւ երկու ընկերուհիներս միասին ստեղծել այն, ինչ մենք էինք ուզում։ Ու այսպես արդեն մի քանի տարի է իմ երազանքներ ու ես մեծ սիրով զբաղվում եմ այս բլոգով։ Զգեստապահարան խումբն իր ստեղծման առաջին տարում հավաքեց 15000-ից ավելի հետևորդ, սակայն բլոգի ադմինները քանակից առավել կարևորում էին թիրախային լսարան ունենալը։ Շատ կարևոր է ներգրավվածությունը, եթե կան շատ մարդիկ, բայց քիչ արձագանք, դա մեզ համար չի։ Ու սկսեցի հակառակ process-ը, սկսեցի դուրս հանել այն պրոֆիլներին, ովքեր ակտիվ չեն։ Հիմա ունենք մոտ 10000 հետևորդ եւ մշտապես կոչ եմ անում աղջիկներին լինել ակտիվ Բլոգը ոչ միայն օգնում է կանանց ոչի եւ նորաձևության հարցերով խորհրդատվությամբ, զգեստապահարանի վերանայման հարցերում, այլև բլոգում խոսվում է նորաձևության պատմությունից, հայտնի եւ հաջողակ կանանցից, նորաձևության հետ կապված սոցիալական դիպվածներից։ Ըստ հրապարակվող նյութերի մեկնաբանությունների, բլոգի մասին արձագանքները բավականին դրական են։ Ոստի Ռոզայից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է հմտացել նորաձևության ոլորտում եւ թե որտեղից է բլոգի համար ինֆորմացիա քաղում։ Ես իհարկե շատ եմ հետաքրքրվում ոլորտով, հետեւաբար դիտում եմ ամեն ինչ կապված նորաձևության հետ, սկսած ոդիմից մինչև հետաքրքիր ոճաբաններ, մարտիկ, ներշնչանքը կարող է տարբեր լինել, անգամ փողոցում տեսնել որևէ նկար կամ գովազդ եւ սկսել փնտրել դրա մասին ինֆորմացիա։ Իմ դեպքում կարծում եմ նաեւ լեզուների իմացությունն է օգնում, որովհետեւ հիմնականում աղբյուրները կարող են լինել ռուսական եւ դրանք լինում են ոչ ստույլ։ Հայկականում ավելի քիչ է, հետեւաբար որքան շատ ես լեզուներին տիրապետում, այնքան մեծ է հնարավորությունը փնտրել այլ աղբյուրներ եւ դրանք թարգմանել հայերեն։ Զգեստապահարանը հիմնված է կամավորության վրա եւ միակ սիմվոլիկ շահույթն ապահովվում է բլոգում երբեմն տեղադրվող թեմատիկ գովազդներով առաջարկը պետք է լինի այդ ոլորտից, բայց անգամ այդ դեպքում շատ գովազդներ մերժում ենք, որովհետև կասկածելի են մեզ թվում ու մենք անգամ գում, ոչ մի գումարի դիմաց համաձայն չենք նման բան գովազդել, եթե ինչը մեզ դուր չի գալիս։ Որոշ ժամանակ առաջ բավականին կլորիկ գումար էինք հավաքել բայց խնդրեմ իհարկե չհամարել ինքնագովաստ, բայց այդ գումարը փոխանցեցինք բարեգործության, պես դեռ ռեալ շահույթ բլոգից այսքան տարիների ընթացքում չենք ստացել, թեև ինձ համար ամենամեծ շահույթը դա դրական արձագանքն է ու այն, որ աղջիկները շատ են սիրում բլոգը։ Թեկուզ նորաձևության ոլորտում կൂട്ടակած գիտելիքներին այդուհանդերձ Ռոզան բլոգում բարբերաբար շեշտում է, որ սիրողական մակարդակի բլոգեր է, քանի որ չի ուզում ասոցացվել այն ճակերտավոր ոճաբանների հետ, ովքեր անհասկանալի ինչ-որ արագացված դասընթացի մասնակցելուց հետո հանրությանը ներկայանում են որպես պրոֆեսիոնալ մասնագետներ եւ երբեմն հաջողում են մեծ գումարներ վաստակել, չունենալով բավականաչափ գիտելիքներ եւ փորձ։ Անկամ եթե 10 նման դասընթաց անցնեմ նույն կասկածելի սերտիֆիկատներով, ես ինձ երբեք չեմ համարի պրոֆեսիոնալ։ Ինձ համար պրոֆեսիոնալ ոճաբանը այլ չափանիշներ ունի, որին ես բնականաբար թե տարիքի, թե միգուցե արդեն կորցրած ժամանակի հետ կապված չեմ կարող հասնել, հետեւաբար անիմաստ է ձևացնել, թե դու պրոֆեսիոնալ ես, ավելի լավ է մնաս սիրողական մակարդակի, բայց Օրինակ ցույց տաս աղջիկներին, որ եթե դու ես կարողացել այսքանը սովորել ինքնուրույն, ուրեմն իրենք եւս կարող են։ Մինչ հարցազրույցը Արցախի մայրիկների ակումբի կանանց առաջարկել ենք իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղել նորաձևության բլոգերին եւ առանձնացրել ենք դրանցից 3-ը։ Այսписով Արցախի մայրիկներին նախ հետաքրքիր է ոչային լինելու գաղտնիքը շատ կանայք կան, ովքեր ընդհանրապես չեն հետևում նորաձևությանը, ունեն իրենց սեփական ոճը, անկախ նրանից այդ ոճը ակտուալ է թե ոչ, իրենք շարունակում են կրել նույն հագուստը տարիներ շարունակ։ Եթե նկատի ունենք ոճային նորաձև, ապա դա շատ հեշտ է, պարզապես պետք է հետևել նորաձևության ամսագրերին, բլոգերին, կարդալ ակտուալ ինֆորմացիա եւ փորձել դա կիրառել։ Սկզբում միգուցե կրկնօրինակելով, իսկ հետո արդեն մի քանի անգամ եթե կրկնօրինակում ես, արդեն գալիս է գիտակցությունը, թե ինչպես համադրել։ Ծննդաբերությունից հետո շատ կանանց համար պահարանը թարմացնելու խնդիր է առաջանում։ Պատճառը քաշի հետ կապված խնդիրներն են երեխա կոթայի հետ ոչ պրակտիկ հագուստ կրելու անհնարինությունը եւ երբեմն այս ամենին գումարվում է նաեւ ինքնագնահատականի իջեցումը։ Արցախի մայրիկներին հետաքրքիր է երկու բալիկ ունեցող նորաձևության բլոգերի կարծիքն այս ամենի շուրջ։ Երեխա ունենալը մեծ ու կարևոր փուլ է մեր կյանքում։ Կարծում եմ նորմալ է, որ երեխայի ծնունդով շատ բան է փոխվում։ Եվ այդ թվում պահարանը կարող է փոխվել Եվս մեկ անգամ ասեմ, դա շատ նորմալ է, դա չի նշանակում, որ կինը ռեգրես է ապրում, հակառակը, ժամանակն է վերանայել պահարանը, միգուցե որոշ ժամանակ անցնել հարմարավետ հագուստին, իսկ հարմարավետ հագուստը չի ենթադրում ոչի պակաս, ոչը պարտադիր չի լինի բարձրակրում կոշիկներ, երեկոյան հագուստ, ծանր դիմահարդարում կարելի է առօրյայում հագնել པարս, հասարակ հագուստ եւ լինել միևնույն ժամանակ շատ ոչային Ես հասկանում եմ այն կանանց, ովքեր միգուցե ինքնավստահության պակաս են զգում երեխայի ծնունդից հետո։ Ես ինքս անցել եմ այդ փուլով, բայց դա հաղթահարել հնարավոր է, կարևորը ճիշտ մոտեցում ունենալ կյանքի, այդ թվում նաև պահարանին։ Հեշտ է լինել նորաձև, երբ լավ ես վաստակում, ինչպես փոքր բյուջեով լինել խնամված եւ ունենալ գեղեցիկ զգեստապահարան։ Արցախի մայրիկների ակումբից ընտրված վերջին հարցն է։ Իհարկե չեմ կարող շղթել, որ գումարի արկայությունը կարևոր է պահարանի հարցում, որքան բյուջեն մեծ է, այնքան մեծ ավելի հնարավորություններ կան գեղեցիկ, որակյալ հագուստ գնելու, լավ խնամքից օգտվելու բայց այստեղ նաև հարցը ինչ նկատի ունենք խնամված լինել։ Կոնկրետ ինձ համար խնամվածը որքան էլ որ པարզ է հնչում, մաքուր մազեր, մաքուր դեմք, կոկի հագուստ։ Մենք ապրում ենք այն ժամանակաշրջանում, որ այս ամենը կարելի է նաև մինիմալ գումարով ձեռք բերել Ես երբեք չեմ մոռանա պատերազմի ժամանակ, երբ տեսա, որ արցախցի կանայք պատասպարվել էին ռումբերից եւ մեկը մյուսին օգնում էր մազերը հարդարել։ Դա շատ հուզիչ նկար էր եւ դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, եթե ցանկություն կա, եթե ձգտում կա, կարելի է ցանկացած պայմաններում եւ ֆինանսներում լինել խնամված եւ կոկի։ Թեև զգեստապահարան խմբի ադմինները հաճախակի են անդրադառնում աշխարհահռչակ լյուքս կարգի բրենդներին, այդուհանդերձ շեշտադրումը միշտ բյուջետային պահարան հավաքելու վրա է դրված։ Մենք իհարկե մեծ սիրով խոսում ենք բարձրակարգ պատմություն ունեցող բրենդերի մասին, լյուքս հավաքածուների մասին եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ պետք է լինել իրատեսական։ Մեր բլոգի ու շատ շատ աղջիկների բյուջեն շատ ավելի սեղմ է եւ պետք է խոսել, պետք է գրել նաեւ այն հակոստի մասին, որը հնարավոր կլինի պատվիրել, գնել կամ անցնել փորձել։ Խոսել, չգիտեմ, Իվ Սան Լողանի վերնաշապիկի մասին, որը ընդամենը 1%-ին կամ ավելի քիչ հասանելի կլինի, անիմաստ է փոխարենը կարելի է խոսել mass market-ի մասին եւ շատ ավելի լայն հնարավորություն տալ աղջիկներին դա իսկապես կիրառել, օգտագործել։ Մարդկանց մի մասը համոզված է, որ դիմացինի բնավորության եւ հոգեկերտվածքի մասին կարելի է շատ բան հասկանալ նրա հակուկապից, սակայն նորաձևության բլոգերը չի կիսում այս կարծիքը կան մարդիկ, ովքեր ունեն վառ բնավորություն, բայց չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում հագուստի մեջ այդ բնավորությունը արտահայտել, կան մարդիկ հակառակը, ովքեր բավականին զուսպ են, բայց հագուստի հարցում շատ ավելի նախընտրում են վառ գույներ, վառ աքսեսուարներ։ Կարծում եմ, եթե մարդը պրոֆեսիոնալ է, ինքը կկարողանա խոսելու ընթացքում կապ գտնել մարդու բնավորության եւ հագուստի միջև կարողանա կարդալ մարդու հագուստը բայց առանց մարդուն ճանաչելու շատ քիչ դեպքերում կարելի է կարծիք կազմել մարդու մասին իր հագուստից ելնելով Ճիշտ ընտրված հագուստը շատ կարևոր է նախ մարդու ինքնավստահության համար եւ հետո համապատասխան միջավայր ստեղծելու կամ ստեղծված միջավայրին համապատասխանելու տեսանկյունից եթե դու գնում ես միտեղ, որտեղ միջավայրը անծանոթ է քեզ, օրինակ, եթե գնում ես աշխատանքի ընդունվելու համար հարցազրույցի կամ երեկույթի, որտեղ դու քիչ մարդկանց գիտես, եւ այս դեպքում շատ կարեւոր է ընտրել ճիշտ հագուստ, այն հագուստը, որը դու գիտես, որի մեջ դու ինքնավստահ ես զգում եւ այդ կապը հակոստ մարմին միտք շատ-շատ կարող է օգնել նման միջավայրում։ Ռոզա Ֆենդերն իր բլոգում շատ է խոսում բազային հակոստի կարևորության մասին եւ նշում է, որ առանց այդ հակոստի հնարավոր չէ լինել ոչ նորաձև, ոչ ոչային եւ ոչ էլ ունենալ կիրառելի զգեստապահարան։ Ինձ համար բազային հագուստը պահարանի հիմքն է։ Այլ հարց է, որ նույն բազային հագուստը հակում ունի փոփոխվելու, այսինքն բնույթը նույնն է, ու ձևը փոփոխվում է։ Բնույթով սև վիճակը մշտապես բազային է, իսկ ձևով այն կարող է փոփոխվել։ Կա ժամանակ, երբ կարճ պիջակներ համարվում դա բազային, իսկ հիմա oversize, line, հանգիստ իջնող պիջակը։ Ինչ կարող եմ խորհուրդ տալ, պարզապես անցնել mass market-ի խանութներով, նույն զառան, նույն մանգոն, իրենք առաջինն են արձագանքում եւ այնտեղ հնարավոր է գոնե տեսնել մոտավորապես պատկերացնել ինչ է ասել բազային հագուստ կրկնեմ, ամենահեշտ տարբերակը նաև նորաձևության մասին կարդալն է հեղինակավոր ամսագրերից։ Այնտեղից շատ ավելի մեծ ինֆորմացիա կարող եք ստանալ։ Ռոզայի հետ խոսել ենք նաև նորաձևության տենդենսներից։ Նա նորաձևությունը բաժանում է երկու մասի՝ հայկական եւ համաշխարհային։ Հայկականը կարծում եմ մենք ավելի շատ գնում ենք եւ անպայման պետք է գնանք բնական դիմահարդարում բնական սանրվածք բնական հագուստ, որովհետեւ գաղտնիք չի որ մենք շատ սիրում ենք անգամ առավոտյան հագնվել այնպես ինչպես կհագնվեինք գնալու ռեստորան։ Իսկ համաշխարհային տենդենսները երևի թե կապված են COVID-ի 2 տարվա այս ընթացքի հետ եւ բոլորը իսկապես տան հագուստ էին հագնում հարմարավետ սպորտային տաբատներ, սպորտային կոշիկներ, հուդիներ եւ այլն եւ կարծես թե ավելի թեթևացել է այս պանդեմիան եւ հիմա շատերը ձգտում են դեպի վառ հագուստ, ծաղիկներ, վառ ավելի դիմահար դարում Եվ ինձ համար օրինակ շատ հետաքրքիր է դիտել այս հակադրությունը, այսպես ասած, հայկական նորաձևության եւ համաշխարհային։ Նորաձևության մեջ այսօր շատ են կիրառվում տրենդ եւ հակատրենդ եզրույթները։ Ինչ են դրանք նշանակում եւ ինչու են մեր օրերում այդքան շատ կիրառվում։ Եթե խոսենք գլոբալ առումով ինչ է տրենդը, ինչ է անտիթրենդը, այսինքն ակտուալ եւ ոչ ակտուալ հագուստ, ապա հասել ենք այն կետին, որ հնարվել է այն ամենը ինչ հնարավոր էր, այսինքն նոր նոր հեծանիվ հնարելու կարիք չկա։ Պարզապես ժամանակ առ ժամանակ ոճաբանները, մոդելավորողները սիրում են վերադառնալ անցյալ, վերցնել որևէ դետալ ու ավելի ժամանակակից ձևով տրամադրել մեզ։ Սկսած հին ժամանակների կորսետներից, որոնք կարելի այլ կերպ գրել հիմա, վերջացրած ավելի համեմատաբար նոր ժամանակներ, նույն 2000-ականներ կամ 90-ականներ, որտեղից ժամանակ առ ժամանակ վերցում են որևէ հագուստ, փոխում ու դրամադրում կանանց դատին եւ իհարկե այստեղ գախնիկը նրանում է որքան կսիրվի եթե սիրվում է եթե սկսում է շատ գրել դա էլ դառնում է նորաձև դալ դարմա տրենդ, իսկ երբ սկսում են հոգնել, անմիջապես դառնում է արդեն Եթե հարուստները կարողանում են իրենք թույլ տալ օգտվել լյուքս կարգի բրենդներից, ապա միջին խավը ճանենալով համապատասխան գումար նախընտրում է դրանց կեղծ տարբերակը։ Սա ունի իր տնտեսական եւ հոգեբանական պատճառները։ Եթե 15 20 տարի առաջ մենք հնարավորություն չունեինք, մեր շուկան շատ փոքր էր եւ ապրանքների մեծամասնությունը գալիս էր Թուրքիայից, իսկ Թուրքիան այնպիսի երկիր է, որտեղ ամեն քայլափոխին կարելի է հանդիպել կեղծ ապրանքանիշերի կրկնօրինակման, այդ ոլորտը իրենց մոտ շատ զարգացած է, մենք էլ ստիպված գնում էինք, որովհետեւ այլ տարբերակ չկար։ Հիմա շատ ավելի հետաքրքիր է, որովհետեւ հնարավորությունները մեծ են, բայց կանայք եւ աղջիկները իներցիայով շարժ շարունակում են գնել կեղծ ապրանք առանց հասկանալու, որ դա ստվերային տնտեսություն է, այսինքն դա բնականաբար օրինական չի եւ մենք խրախուսում ենք ոչ օրինական գործունեությունը եւ հետո շատ հետաքրքիր է հոգեբանորեն, թե ինչի է մարդը գրում, ինչի է իր համար անպայման կարեւոր իր պայուսակի վրա ունենալ շանելի կեղծ նշանը։ Հուսանք կփոփոխվի։ Իրականում հակոստի դեպքում հարցը ավելի շատ բարոյական կողմից կարելի է նայել, իսկ կոսմետիկայի պարագայում շատ ավելի վտանգավոր է, որովհետև կեղծ սրվակների մեջ չգիտես ինչ կա եւ դա անմիջական վտանգ կարող է հանդիսանալ քո դեմքին, քո մարմնին, աչքերին եւ սրա մասին շատ պետք է խոսել, որ կանայք սկսեն գիտակցել, որ իրենք կարող են լուրջ վնաս հասցնել իրենց առողջությանը։ Վերջում բլոգեր Ռոզա Ֆենդերը խոսեց հայկական եւ համաշխարհային նորաձևության ու ոճի ասպարեզում արկա երկու ամենատարածված միֆերի թեթևերի մասին, հագուստի բոլոր գույներն ու աքսեսուարներն իրար համապատասխանեցնելուն եւ տրենդ հակատրենդի վրա ավելորդ կենտրոնանալուն։ Միֆերի հետ կապված թերևս անդրադառնամ ավելի շատ մեզ հայկանաց աղջիկների, որովհետեւ կարծում եմ երկար տարիներ մենք շատ խիստ ենք դիտարկել այս ոլորտը, այսինքն հագուստ ընտրելու հարցում մենք անպայման կոշիկի գույնը համապատասխանեցնում ենք պայուսակի գույնի հետ, պայուսակի գույնը եղունքների եւ այլն։ Դա իհարկե միֆ է, հագուստ ընտրելիս ամենակարևորը ներդաշնակությունն է ավելի թափթփված չի նշանակում փնթի ավելի հանգիստ ավելի ռելաքս տարբերակ կարելի է ընտրել եւ Ինձ համար դա գլխավոր միֆն է, որ ամեն գույնը պետք է համապատասխանեցնել։ Երկրորդ միֆը ինձ թվում է արդեն համաշխարհային է, որ մենք շատ ենք կենտրոնանում հենց տվյալ տրենդ, անտիտրենդ բարերի մեջ եւ ինձ թվում է այդ միֆն էլ արդեն անհետանում, կոտրվում, չկա գլոբալ առումով տրենդ, անտիտրենդ, կարելի է ցանկացած իր գեղեցիկ եւ ճիշտ համադրել։ Շնորհակալություն նորաձևության բլոգեր Ռոզա Ֆենդերին իր ունեցած օգտակար ինֆորմացիայով մեզ հետ կիսվելու համար։ Իսկ նորաձևության եւ ոչի լայֆ հակներին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք Facebook-ում միանալ Dressing Room, Զգեստապահարան Beauty blog-ին, իսկ լինքը կլինի նկարագրության մեջ։ Thank you